Obzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twojej grozi zło. Obzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Obzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, płynąć trzebie. Ja, Pan Bóg tak. Twój, tak, wspomogę Cię. Tu trzebie, ja sobie po prostu to troszkę e, wyżej śpiewam, bo bardziej mi to się podoba i Tak? tu bardziej